บุ๊กทูสามสิบทรีเดเซตที่ร้านอาหารสองอูรีสตอรานูดวาขอน้ำแอปเปิลค่ะ s o กอด ยาบุเกมอลิม ขอน้ำมะนาวค่ะ ลิมูนาดูมอลิม ขอน้ำมะเขือเทศค่ะซกอดปาราไดซ์มอลิม ดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วค่ะ ยาบิชราโดชาชูซีรเวนอกวีนา ดิฉันขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วค่ะ ยาบิชราโด čašu bijelog vina. ดิฉันขอแชมเปญหนึ่งขวดค่ะ Ja bih rado flašu šampanjca. คุณชอบปลาไหมคะ Voliš li ribu? คุณชอบเนื้อวัวไหมคะ Voliš li govedinu? คุณชอบเนื้อหมูไหมคะ Voliš li svinjetinu? ดิฉันต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ Htio, htjela bih nešto bez mesa. ดิฉันต้องการผักรวมหนึ่งชุด Htio, htjela bih platu sa povrćem. ดิฉันอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นาน Htio, htjela bih nešto što ne traje dugo. คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะ Želite li to s rižom? คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมคะ Želite li to s tjesteninom? คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมคะ Želite li to s krompirom? รสชาติไม่อร่อย To mi nije ukusno. อาหารเย็นชืด j e โลเยคลาดโนดิฉันไม่ได้สั่งจานนี้โตยานิซัม